Elle n'a que 14 ans d'âge. Bonsoir. Ba bisous. Ba bisous à trop. Ezanga Seigneur, Bill Gates. Ngam na suki sa tous les polémiques yo les cas. Bango nyoso baza kata Bible moko te. Na yo suki sa bango. Mingi ba- balobaka. Oh de parce qu'on dinga. Oh ya set mois na ngai na oyo neli bomei oh seigneur nayebisaka bino bokosaka bato na mokili na nkombo na ngai botambola likolo ya ebale bozinda bomela mai bokufa bogangela bompepe emema bino ebamba bino na mire bolanda ngai na ring bozwa bakao debu bokanisa ngai nazalaki shikley bolia ngai na minu nzoka nazalaki libanga bamino ebukana seigneur bill gates Werrason Koffi JB Piana Seigneur moto abengi bino bokukana te boya Sikoyo makambo ya polemiki esili. Bosala polemiki na bino na miziki me benemi ezala te. Boyokana, bozala ndenge bozalaka kala. Boyokana, boyambana, bozonga bakamarade, boyambana. Merci. Esili te. Na senga na vie na nga piton, papa Wemba, na petit ne Koffi Olomide. Koffi Olomide, Seigneur. Via ofrime. Oyo kaka ndenge Laurent Tiana loba banga mukolo. pesa vie na yo bokulu mbote ata ndenge otelefonaka ye na biro ayambaka te mai sika otelefone ye akoyamba o pesa ye mbote Papa Wemba Cousin Poula Ngenge Maï, maï, maï Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh nabenga ser na nga colette ndiongo motema ya samuse aya Na ba fioti fioti nioso.